Tu ești viața noastră, alta nu avem. Tu ești calea noastră, adevărul întreg. Vom rămâne pururi în cuvântul tău, până când vom fi în viață, până când vei vrea. Nu ne este teamă dacă ești cu noi, te rugăm rămâi cu noi.